Agora, agora, pra comandar o show, DJ Joel. The time is now. A hora é agora, meu DJ. Solta o batidão. Aquece tudo que eu tô pedindo ainda hoje. O apetite tá ficando pequenininho. O Silas endoidando tudo, endoida, balança, sacode, cê mexe, vai, vai! já sabe o que eu faço Lá no meu já sabe o que eu faço Fala família Roma, muito obrigado pelo carinho Fala família Roma, fala tiririca Já tá no CD, ao vivo eu vou te machucando, ela no chão. Meu parceiro gerente Buda também na carreta Tubarão Branco. Com a gente doidando tudão, já tá na área, meu parceiro Robson. Tá sentando, barraco balançando. Barraco balançando. Puxão, entendi nada. Puxão, puxão se mostrando a marquinha, hoje é se mostrando. Eu dou pro vestinho. Se mostrando a marquinha, hoje é se mostrando a marquinha, hoje é se mostrando a marquinha, hoje é se mostrando a marquinha. Eu quero saber quem tem amiga fofoqueira, dá um grito! Oh, oh, Só quem tem amiga fofoqueira, dá um grito! Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho, não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho e ela quer sentar no seu lugar, ela quer sentar no seu lugar, ela quer sentar no seu lugar. Abre seu corpo e ela quer sentar no seu lugar, ela quer sentar. Quero agradecer também meu parceiro, Eu, e Anjinho, muito obrigado pelo carinho, valeu maninho. Esta música boa vai aonde? YouTube, não tem jeito. seu Shake é o melhor. Contigo é compromisso sério. Anjinho! nessa Anjinho! Aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas quer tudo sentar no meu pau. não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho, não deixa se levar. Vou falar de novo, amiga fofoqueira. Maloqueira é amiga fura-olho. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar no seu lugar e ela quer sentar.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 O Gabriel do Borel. E é a dona toma, toma, toma, toma, toma, Toma, toma, toma, na pepeca. toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. O Body Funk!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 Vai tá chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só é gostosa. Toma, toma, toma. A minha parceira Lulu mandou avisar mais o 3 Eventos. Tá vindo aí um novo visual lá do sítio do Ariri. Se o dinheiro chegar, vamos fazer uma piscina lá naquele fundão, lá em terreno, hein? Se Deus quiser. Hoje, no baile da penha o que vai rolar? Tá chegando o novo sítio do Ariri, hein? Vai ser pressão pra todo lado. e claro. Faz um lança que eu já tô. Quem toca? É muito Kelvin na tua mente! Fala, meu parceiro Robson! Vamos pra ganhar! Quem sabe canta, vai! Que tá tudo bom! Só vocês, vai! Bigode fininho, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra A ela. mulher caceteira vai sentar. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. O okay. quê? Os japonês também já no circuito, ele mansi. Anjinho já na área, maninho. Quero agradecer também o presente do meu parceiro MC Anjinho, viu? Um dos caras aí que faz parte do nosso ciclo de amizade, um dos grandes cantores representando o nosso querido bairro. Apresentando também a Nani Deua. Apresentando Belém. quem é do Flamengo, dá um grito! Quem é do Corinthians, dá um gritão aê! Quem é do Remo, dá um grito! Quem é do Papão, dá um gritão! E quem é de Deus, dá um grito! Endoida! Eu quero ouvir mais uma vez, vai! Everybody's going to the party, have a real good time. Alô, meu parceiro Gleidson. Carregador pro vestinho aqui, ó. Gleidson, carregador pro vestinho ali, ó. Toma morena, dá pra ele. Quando eu conheci os lados do TT, eu conheci com eles na ó. Assim, assim, ó. Eu conheci o zoado nessa parada aqui, ó. Fala Playboy, valeu, maninho! E toda a Radigore! E doida tudo! balança tudo. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem tá feliz bate na palma da mão. Só quem vai em doidade é primeiro com pop live aqui no apetite dá um grito. Padma Silas, endoida, balança, sacode! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O caceteiro! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O caceteiro! Eu quero ouvir mais! Aê boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro.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 O baile funk pega fogo, mano! Tu beijou depois que ela mamou. E aí, e aí, Yuri? Você doida Cuida tudo! Não, Yuri, Yuri chão, o popozão no chão. Fala, meu parceiro DJ Kelvinho! Ah, é. Ele, parceiro Iago Vidal. No bailão. popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Tá socadinha na buceta da tá novinha, tá socadinha na buceta da tá novinha, tá socadinha na buceta da tá novinha. E doida tudo vai! Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. É só tu acompanhar o novo pique das novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta da novinha. Ai, ai, ai, ai você sabe como é que a novinha quer uma moto, eu só tenho de colé. Tô bolado com a novinha, você sabe como é que a novinha quer um carro, eu só tenho de colé. Tô comendo de colé. De colé. De colé é muito bom. Endoida tudo. Vou sarrar o popozão com o de colé na mão. Oh, na as amigas da minha ex mina Libera o body funk! Meu parceiro DJ Diego, família! Alô, tá querendo vai! olha as amigas da minha ex mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. Sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai! Oh, na oh, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo na, na Oh, na. olha doida querendo sentar na. Aquece tudo que o Kel tá negociando tudo, Marinho! DJ Joel, Joel, oh, me. Aquece, é treme tudo! É eu já tô aferindo doida, tudo, tudo, Vai então! Vai Quem sabe canta, canta, canta, canta, canta mais! Ah, se você soubesse o tanto que te amei teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Com a galera no rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe. Só no quê? Seu cara. Did só na fala Lulu. E a galera não. Tirando o pé, é claro. Tem muita onda pra rolar ainda. Vai até meia-noite, meu irmão. Não tem hora pra chegar em casa. beijos no Diga porque você partiu. Partiu. Na madrugada, no fim da tarde. Saudade bate. Fala bala você também. Eu te digo, vou falar das coisas. Toma uma, toma uma. Bora tomar uma, toma uma, vai. toma, toma, toma. Me pego a pensar no que eu fiz chamar de juras e promessas que fizeram. Juras e promessas que vocês fizeram pro seu grande amor. vai, vai, vai, vai, vai. nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Tô louco, vai! Louco por você. Só quem sabe canta, vai. Está fria madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando. Vai, Japinha, vai a loucura, fala-me! vocês, vai. Quem sabe canta, vai. Sonhar. Só quem sabe, vai. O amor tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. A pressão do gordinho mais enjoado da camaragem. tocando só as que dão sede. Fala, Robinson! Ou oh, não, ou oh, sim. É Espero que você, volte pra mim. Sem você, vou sofrer. Meu corpo sente a falta de você. Ou oh, não, ou sim. Espero que você confie em mim. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Você tem que entender porque a gente vai dar o primeiro. Kelvin e Pop, sou e Kelvin, Kelvin e Pop, sou e Kelvin, Kelvin e Pop, Kelvin e Pop, Pop, Kelvin, Kelvin, Kelvin, Pop, Kelvin, dia primeiro. Vai, Jorge! Todo pop! E vou fazer o S. tocar o Kelvin é Fala, meu parceiro André, libera tudo, balança tudo, fala Silas. Manda! parceiro Rede Sussoramani, né, maninho. dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto E essa troca desses dois aí, hein? Tenta aceitar que acabou. Aquele sentimento. Isso aqui sabe canta, vai. De momento, não é não. Tá no CD, tio Rafa. Tá no CD, Rafinha. Essa história chegou ao fim também confesso que sim. Só quem sabe canta vai. Só quem sabe canta. O seu. Ei, mim. Também tem o seu nome. Além de ser esperta, curti é a minha bebida me dá da malandragem, solto fumaça Se uma quebrada, hoje não pode dar mole Me confiança, com certeza não há Tu queria mudar, tu queria mudar Eu quero saber se tem homem que muda por alguma mulher Eu quero saber se tem um homem Se tem mulher de pulso que faz mudar um homem se existe mulher de verdade que faz mudar o homem, fazer a trajetória dele que é pro lado esquerdo, fazer ele pro lado direito, pra tá ser tudo certo. Se tem a mulher certa, se existe a mulher que faz o cara respeitar do começo ao fim numa relação. Se a mulher tá de pulso, se a mulher é verdade, se o amor é verdadeiro, a gente libera tudo. Vai! Se você se for menina preciso de morfina. Lucas de novo. O Marcelo também, só na manhã. Fala, Maninha. O veneno que o teu beijo deixou. Fala. estrelas. Um tá apaixonado, meu parceiro Romeu. Essa sequência eu me lembro do meu parceiro Robson. O dia que eu fiquei porre na cuia toda noite com você. Samambaia fez história. Robinson, Joel e Alex Pressão. Se eu te entreguei meu amor. Tá meu parceiro Claudio Ótica também doidando tudo hoje, mano. Não foi minha intenção. Te magoei sem querer. Me diga se ainda tá. Reviver a nossa história. É pros apaixonados que não param um pouquinho. fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Pediu pra parar, parou. Eu quero saber se tem alguém amando aí, que tem alguém apaixonado. Levanta a mão pra cima, só quem tá amando. Quem tá na fita. Só quem tá na fita, levanta a mão pra cima. E canta assim, ó. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar todo tempo. Pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar amor só de fachada. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite, sem beijinho, dorme junto separado. Tem casal que expõe da foto na rede, não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Tem muita coisa boa pra rolar, a gente detonando, aquecendo e ninguém dando um pé aqui, maninho. Quando a gente se ilude, a cabeça vira, né? É mentira, é mentira. E quando a gente se completa. Valeu, meu parceiro Silvinho das Aparelhagens, pelo presente, viu? Valeu, maninho. Quando a Rei do Bigode. Quando tá junto na alegria ou na diversidade. É verdade, é verdade. É. Meu parceiro Romeu só na manhã, fala Renan. Agora Bielzinho, vem pra cá. Lá. Deixaram um presente pra gente, viu? Ah. Pega a tua tá gelada. Ah, é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor. O amor não para, hein? Botei a lei no roubo pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfil. O Renan que dá valor. Botei a lei no roubo pra esconder os meus defeitos. Só quem bota na fita é o Renan, me falaram a verdade, viu? Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Vai, e você chegou atrasadinha, dinheirinho. O Diego chegou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é um. Só quem sabe canta! A que eu peço aquele vinho do bom. Evandinho! Seu nome Evandinho, é hein? Seu batom, deixa comigo. O telão aqui parou. Se eu tenho dor, vamos pular. A parte que eu peço aquele vinho do bom. não. Ô, mumuzinho. Seu batom. E o mussuzinho, tu quer? Digo que eu tenho dor. O moreno tá fino, ó. E daí que é nosso. Tá na pedra. Hoje te beijo pronto. boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela. Quem tá apaixonado, é canta, canta, canta! Vamos pular! próximo sábado vamos estar lá na Arena Braga Show, viu, gente? Kelvinson e Rei, Rei, Kelvinson. Assim Vai ser um festão pra entrar na história, mais uma daquelas, né, parceiro Robson? Vamos pular a paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece desce, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E vamos pular. Vamos pular. Olha o tio Rafa, hein? Com Aquele vinho do bom. Que o Rafa não me abandona, meu amigo. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Aqui no! E daí? Tu Me é deixou com a barba cafajeste, viu?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 Porque seu beijinho gostoso ela me deu. Encaixa... Culpa de quem? Meu Fala, Vidal. Mudinho, né? Ela me deu. Aí o um molequinho enlouqueceu. Tô sabendo que o Vodinho trouxe meu presente guardado, bem guardado, viu? Isso mesmo. Já imaginava. Tá usado o disque, viu? Puxa. Paquerava sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamadando certo. É Zero lactose, viu? Um milhão de cara te querendo. Mas essa loteria quem ganhou fui eu. Tipo cena, cena. De novela. Chegou perto, ah, já era quando ela me tocou. É verdade, meu parceiro Marcelo. Tá chegando o repar. Não foi quando ela me beijou. Zoados verso hardcore, hein, esse repar. Eu sou remo, viu? Ela me deu. Encaixou bem certinho no meu. Quem tá então pedindo doidar, joga o bracinho pra cima hoje. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá o um grito. DJ Joel. Joel. Oh, me. Tô. in the house. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey! uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá, tá meio grau, tá tá tá tá tá, tá, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau.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 Bora que bora que bora, vai! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre pre pre pressão desviado é no Kelvin. Onde é que eu encontro o rock desguiado? Onde é que eu encontro o rock desguiado? Onde é? Preparem-se para tirar tudo que tiver. Toda, toda, toda, toda, toda, toda. Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência, sequência. Endoida, balança, sacode e CMS. Só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Bora, Léo, bora, Léo, bora, Léo. toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, sabe, pra depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela namorar pra quê? Namorar pra quê? Esse solteiro é assim que elas vão querendo, vai querendo, vai! E vem no Kelvin, puxa pro Kelvin, soma Vem no Kelvin, sobre Vem no Kelvin, sobre Vem pro Kelvin, sobre Vem pro Kelvin Show que o bagulho tá doido. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Vem bandida, vem bandida, toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois que o Rafa. Só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra ela, bandida, Que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E vem bandida, vem doidando. Vem quem tá solteira. Venhanzinho, venhanzinho, venhanzinho. Vem e vem. Bora, Joãozinho. Bora, Joãozinho. Bora, Joãozinho. Eu quero saber, galera do papão, joga o bracinho pra cima, bate na palma. É bicolô é bicolô é bicolô é bicolô é bicolô é bicolô Galera do remo, quem é do remo, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, galera do remo, bate na palma. Eu, eu, eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar, então meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Não. Júnior Santorini. Sempre dizia ela é filha da puta. O dia que negou em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia ela é filha da puta. O dia que negou em casa, eu vou procurar na rua. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Toda fã Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são cinco da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi do Joel que tava tocando aí, já viu é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Joel que tava tocando aí, já viu é rock doido. Alô,